Bi mila lur zaindiak jefan segida hartu zian, lur xaltzen espekulazioen kuntz juiteko eta e ahalbe zain beste laboi plantatzeko. Bi eta bi mila hamaran artian, Euskal Herriak laboi aktiboen ehuneko hogeita bosta galdudu, laboantxako luren ehuneko bedeatzia junda beste zerbaitetat eta luren presioa emendatu ehuneko hogeita sortzieza. Aldi juntan, arokigako etxalte bat josi nahi du lur zaindiak, hogeita sei hektara lur, ahustegia eta gazitegian eostiaikin han labizen lana salbatuko da. Bi mila seietik etxalte hortan da eta saltziek lantzeian ezarten du begiua. Lur Marie-Claire Lorgori. Oai uh, etxaldi duzu saltzeko, eta hanek galtegin ikusu, eia ados ez eh, josteko, eta guk baietz, posibe balimada, bada, nulaz ez, eh, laboai bat abosi behun, ez duk ez eta deliberatu dizugu jostia, odin guk josten dizugu hoita seiek eta ahunztegia, hi hoita hama bi mila euroen tako, eta hanek beak uh, be, belagunaikin josten dizi etxia berrogeita hamar ahuntz hasten dutu, eta hamahiu mila ezne pinta egiten du, gaznatzen eta esnekiake ekoizten ditu. Waluniatik Euskal Herria latezin onduan, eran bezala hamar urte juntan etxalte hortan da. Waidanik, partiek josten ahaldia hogei euroetik goiti, sekak igortez, lurzta india, aize Jutan hoite laue hyun eta hogei izurat, edoe internetez lurzta india.eu gynian setasunake biltzen ahaldia.